Asada now. Copy Paste of Podcast Subtexto Podcast. Yarane, unai, copy paste, podcast, betum, extra, pá. napokon mi je pošlo za rukom napraviti intervju sa intervalom. A, u nastavku možete poslušati prvi dio tog intervjua, pošto je a, e, bilo dosta pitanja koje se nakupili u mom inboxu, nevjerovatan broj pitanja. A, iz čisto praktičnih razloga odlučio sam se podijeliti intervju na dva dijela. A, e, za par dana objavit drugi dio, bit ćete o tome obavješteni na forumu. U nastavku intervju. Od kad igraš Travijan? Odavno. je odavno, ej. <laughs> Nemoj mi reći. Koliko ti u početku pomoglo preuzimanje akaunta Guardian? Pa prilično sad vidim da sam izbjegao sedjenje sa dva ili tri sela u Minsk, Minsk, Rant, iz plus plusa gdje mi je originalno bilo ono, pozicionirano selo. Koliko sela imaš? Deset mašala, uskoro jedanest nemojte govoriti što je tu iskosmeta. Oh yeah, poor guy. Igraš na serveru 2. Sad što opet Rimljan, je li to samo navika ili neko drugo? Pa na serveru 2 je moja sestra Rachel account i zbog sve fasciniranosti Cezariju sa imperijancima izabrala je Rimljane. Ja bi lično izabrao te utonce, maltretirao ljude oko sebe nekih 10-15 dana i onda obišao account. Ako može sitna ispravka, nisu cesariusi već cesarisi od equites cesaris, odnosno cezarovi vitezovi u prijevodu, ok? Ti PZV suporter na Srvo 1. Možeš se objasniti šta je to, što se radi, kakva je plata? I na kraju kako postati suporter? Pa, suporter je odlični igrač kao i svi mi koji pomaže ostalim igračima, uglavnom totalnim levačima, ljudima koji nemaju apsolutno blage veze s igrom, koji uglavnom ne čitaju ništa sve napisano o igri. I postavljaju pitanja poput onih kako napraviti kasarnu, kako napraviti vojnika ili zašto je moj legionar sedam puta skuplji u akademiji, ja ću njega praviti u kasarni. Ok, igram ovo već neko vrijeme, ali iskreno nisam znao da se <laughs> legionari mogu praviti u akademiji. Suportlje se postaje tako što vas Force jedan dan zaprijela, posrećen pitanje tako što vas loš jedno, jednog dana zapegla i obećavam plus account u zamjenu postaneću sport. Samim tim jedina plata je mogućnost plus accounta stalno uplaćenog. Što mi pomaže izuzetno. <laughs> Zašto si član Saveza TM87? Pa, član Saveza TM87 vuče svoje korijenje sa foruma The Maniac Sword, i kao i svi ostali e, savezi na Ogrinu i na Trevijanu, mi smo osnovali taj savez čisto onako da to bude savez raje sa tog, savez, sa tog forma i sa utakmica želje. Samim tim, svi se mi znamo međusobno i to je prava je snaga naših saveza. Treba i šansa da možemo svako pa na mladcu dobro. dobro ba, kad ja pričam ti šutiš, ja vrlo. Okej, okay, hajde. Treba pisati stazu par rečenica. Ko, kako, zašto, koliko? pa, savez je živnih igrača, ima nas trenutno neki navijača. 11. 11 plavih ponovo jaše, izgleda. Pa imamo one, dojave da igra i mi Wood, da je registrovo novi akaunt, pa smo ga primili neki dan. Ali u prvo, naravno moraš dokazati. I ona, jednostavno, tu smo, svi smo raje, međusobno svi se znamo i koliko ima raje, toliko ima nas faz. Prvi si na onu, nažalost, ne, i mislim da je kod svih igrača u našem savjez to odgovor. Ona je posebna slučaj. Dakle, mala mu i dalje ostaje misterija. Šteta. Vrše prekomentarice prilog vlade. Vlada je tu da drži savjenu okup. Vlada je kamen temeljak, kamen spomenak i svaki ostali kamen. Čini se tebi da ta uloga gubi na značaj? Nikako. Uloga vlade je uvijek ista, ponekad malo veća, ali vlada je nekad malo više eksponirana, nekad malo manje. Što? <laughs> Što ostalim igračima daje? Da nije možda podstrek? ostali igrači pomisle nekada je vlada malo manje uključena u igru, nekad malo više, a vlada uvijek razmišlja o napretku Saveza i to je to. Velika ideala ostavka na mjesto vladi. Postoji inicijativa da Nailon koji se čak nije ni kandidovao na izborima preozme njenu funkciju. Kakav je tvoj komentar? S tom inicijativom, nažalost, nije sam upustan. A sve šatra zna šta car ruča u Savezu. Autor, autor si vrlo ambicijeznog ustava i krivičnog zakona savjeta. Znamo da je ta inicijativa papala. Kakve su posljedice usvajanja tako važnih dokumenta? Ogromne. Mislim da je savjet stagnirao sigurno neka dva, tri mjeseca u svom razvoju zbog neusvajanja tih dokumenta. Odlučio sam da se neću da je u frku, a u jednom trenutku sam mislio kako svakova vijesti visokog predstavnika Lajčaka htio održati sastanak u Trebinju, Sirokom brijegu ili nekom drugom gradiću našoj lijepoj BiH. Iz poznanih izvora sam čuo da imaju nekakvi jarici da se vrte <laughs> gore kod zoveno sela te mogućnje. Ispravka netečnog navoda. E, radilo se o janjićima. U Hotonju, yeah. godnjem ili donjem, nema veze. Razmislit ćemo o tome da čisto na račun saveza, mislim, ovaj, zbog saveza, ne na račun, naravno. Sve bi mi to platili od vaših para, a mi platili, mislim. A razmotit ćemo sve ponde, nije problem. A ti se, dragi slušalče, i dalje pitaš gdje je lova od hostinga? Činom se da u Savjezu postoje suprostavljene struje, i ako da, kako tome stati u kraju? u savezu postoji puno igrača koji naravno igraju na različite načine i svoju ulogu u savezu igraju na različite uh, načine i različito, ali to je uglavnom zbog velikih egoa koji postoje u savezu, znači to je puno igrača koji imaju svaki neke svoje ciljeve u, u igrici i jednostavno upravo zbog toga se doima da smo mi možda nekad nesložan savez, ali zbog naše povezanosti, zbog šanse da svako, svakog, svakog vikenda može vidjeti na južnoj strani stadiona Grbavica. O da, dobro ste čuli. Ovo je ekskluzivna vijest. Željo svake sedmice igra utakmice i to kod kuće. O da, dobro ste čuli. Svake sedmice kod kuće. I da mu tad može reći sve što misli, ubijeti ga da ispravi svoje stajališta, povest raju i s njom ubijeti pod kamen. Mislim, mogućnosti su ogromne. Uglavnom možete zaganjati tog nekog s kim se ne slažete. Tako da možete čitav savjez dovesti u red i, i, i uspostaviti jedno ulje. A sve na sve. Diplomata si savjeza već drugi mandat. Zašto si se odlučio za taj posao? Pa uglavnom zato što niko drugi nije htio. Mislim, jednostavno to je jedan stresan posao, a savez ne može da radi bez diplomate i u trenucima kad je John Doe odustao i rezignirano napustio tu funkciju, neko je morao spočiti. Nažalost, bio sam to ja. Možeš napisati redove dnevne aktivnosti u životu diplomate? Pa, s obzirom da je u zadnje vrijeme mal broj, što je dobra stvar, e, konfliktnih situacija, tako i moj posao izuzetno smanjen. U, u zadnje vrijeme sam imao samo pregovore oko pripajanja 13 legionara GM-u, dok je ostalo u, u određenoj stagnaciji, tako da nemam baš nekog posla. Uživam uglavnom ono, posao kuća Bitija, sekretarica, tako. Kako se odnosi tema 87 sa drugim savezima upitnicu? pa tri pesme. Odnosi tem 87, dobro ima vozač, prvinut. Ovo zahtjeva malo pašnjenje. Naime, e, intervju je rađen u parkiću naspram zgrade kantona i e, neki radnici su mijenjali stakla <laughs> na stradala on nedavnim izgradima i e, jednostavno odlazio je kamion koji je dovozio stakla, a interval nije skužio vozača? E, odnosi prema 77 sa drugim savjezima su mogu da se solidni. Mi nemamo otvorenih problema ni sa jednim savjezom, naravno ako tu izmemo koaliciju savjeza okupljena oko EU. E, jednostavno imamo dobre odnose sa svim savjezima i oni, i oni savjeze koje napadamo nastavimo to objasniti prirodom igre da se igra nije sim i da moramo napadati tako imamo neke staže s kojima smo više prijatelji, neke s kojima smo manje, a uglavnom nemamo nekih otvorenih neprijatelja koji bi nas ranjali po gradu. Mada smo dobijali takve ponde. Može se u par riječi dati starijat sukoba tem 87 vs.ksnco.com Pa sve je to počelo, kao što sam rekao, pripremi za intervju jedne novembarske noći, kada je mene napao Zero Q, tada smo i otkrili Savez RS koji je tada bio Vink, pravila KF i u osvetu za napad Zero Kuva na mene ja sam napao nekog od tih RS-ovaca jednom, pa još jednom, još jednom i onda još nekoliko puta. Zaista mislim da nije bilo potrebe za ovolikom eskalacijom sukoba, on jednostavno mogu se to sve na prijateljski način. Međutim, tada je sve počelo i s obzirom da smo bili skontentisani na dobrim stranama, to je da smo mi na minus minus strani, a on na plus plus, u ratu koji je uslijedio nije bilo većih razaranja i posljedica, iako je KS bio tad prva alijansa, daleko prva na serveru, uspjeli smo se oduprijeti i mogu reći da smo izašli kao jedna vrsta pobjednika iz tog rata. Već neko vrijeme je na snazi ukup niskog intensiteta između tem 87 i famoznih 5 saveza. Možeš li prokomentarsati? Pa taj sukob vuče svoje korijenje kao što sam već prije. Aha, znači nije samo interval odgovoran za taj rat. Ima i drugi. ne. Kao što sam već prije objasnio, i sukoba našeg sa KSR RS-om, a pa dobro, pobjedit što je on kaže. Treba biti hrabar, pametan, biti normalan. Tema 87 versus Esovci, kakva je budućnost? Budućnost je izuzetno tamna, pogotovo za Esovci. Toliko za ovu epizodu. E, u narednoj ćemo nastaviti e, sa emitiranjem intervjua sa intervalom. Biće riječi o e, vingovima i o pripremama za konačnu pobjedu kako se igra na serveru 1 približava kraju. Lakonoć.